ԼՂՀ վարչապետը մասնակցել է Սարուշեն եւ Ավետարանոց համայնքների ղեկավարների 2015 թվականի գործունեության հաշվետվություններին։ Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի պատվիրակությունն այցելել է Ստեփանակերտ։ Կայացել է Կիմ Գաբրիելյանի «Սև կապույտ մշուշագույն լեռներ» գրքի շնորհանդեսը։ Մոսկվայում տեղի կունենա համերգ նվիրված Արնո Բաբաջանյանին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 23-ին եւ լույս 24-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 700 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ Պաշտպանության բանակի մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Արցախի համայնքներում շարունակվում են տարեկան գործունեության արդյունքների հաշվետվությունները։ Երեք ասկերանի շրջանի Սարուշեն եւ Ավետարանոց համայնքների հաշվետվությունները քննարկվել են վարչապետ Արայիկ Արությունյանի ներկայությամբ։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը։ Սարուշենի գյուղապետի հաշվետվության համաձայն համայնքի 2015 թվականի բյուջեն կատարվել է 104%-ով, իսկ բյուջեի ծախսերը 94%-ով։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում համայնքը կառավարությունից աջակցություն է ստացել աշնանացան աշխատանքների կատարման համար 6000 լիտր դիզվառելիք։ 2016 թվականին Բերքի տակ համայնքում կատարված է 210 հեկտար աշնանացան։ Գառնանացան կատարելու համար պլանավորված է 70 հեկտար։ Համայնքում գյուղտեխնիկայի քանակն ավելացել է 1-ով, լիզինգային պայմաններով ձեռք են բերել Բելարուս մագնիշի տրակտոր։ Իդեպ 2015 թվականին ցանկատարածություններում հեկտարից միջին բերքատվությունը կազմել է մոտ 23 ցենտներ, գոհացնելով հողամշակին։ Նշենք, որ Սարուշենում առավել մեծ մաս են կազմում եգիպտացորենի ցանկատարածությունները։ Եթե երկրագործության մասով ցուցանիշները կարելի է բավարար համարել, ապա անասնապահության ճյուղում արկա իրավիճակը մտահոգվելու տեղիք է տալիս։ Սարուշենի 100 տնտեսությունից 70-ը ոչ մի տեսակ Սահակյան ասուն չի պահում, այն ինչ գյուղի բնակլիմայական պայմանները, տեղանքը եւ մայրաքաղաքից մոտ գտնվելը նպաստավոր են գյուղատնտեսության այս ճյուղի զարգացման համար։ Անդրադառնալով գյուղի կենցաղային խնդիրներին համայնքի ղեկավար Վիրաբ Բալայանը զգալի փոփոխություն է համարել գյուղի գազիֆիկացումը։ Լուծվել է բնական գազի խնդիրը, որը տարիներ շարունակ անլուծելի էր համարվում։ Գյուղը գազաֆիկացվել է եւ այժմ բնակչության մեծ մասը օգտվում է բնական գազի։ 33 նախադպրոցական տարիքի երեխա ունեցող համայնքում կարևորում է նաեւ մանկապարտեզ ունենալու հարցը։ Ներկայությամբ փոքրիկների համար նախատեսվող նախակրթարանի շենքի կառուցման աշխատանքը ընթացքի մեջ է։ Կառավարության բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ծրագրի համաձայն Սարուշենում կառուցվում է տուն 5 երեխա ունեցող մեկ ընտանիքի համար։ Ի դեպ Սարուշենն ունի 382 բնակիչ, որից 78-ը շակառու է։ 2015-ին գյուղում գրանցվել է 4 ամուսնություն, 4 ծնունդ։ Հաջորդ համայնքը, որի ղեկավարի հաշվետվությունը լսել է վարչապետը, ավետարանոցն էր։ Ավելի քան 1100 բնակիչ ունեցող գյուղում համայնքային ենթակառուցվածքների խնդիրների հիմնական մասը լուծված է։ Դպրոց մանկապարտեզ, փողոցային լուսավորություն, ջուր։ Սրանք լուծված հարցերն են։ Խնդիրը մնում առայժմ գողամիջյան փողոցների վիճակը, որը կլուծվի սալահատակման աշխատանքների ավարտով։ Եթե Սարուշենու վարչապետը դժգոհություն էր հայտնել գողացիների ծլուցունից, ապա ավետարանացում պատկերը լիովին այլ է։ Այստեղ հավասար տեմպերով զարգանում են թե անասնապահությունը, թե երկրագործությունը։ Իդեպ ելնելով այն հանգամանքից, որ ավետարանոցը ունի բավարար քանակի հողատարածքներ, գյուղացիների մեծ մասը հող են մշակում գյուղից բավականին հեռու ակնայի տարածքներում։ Բավարար գնահատելով համայնքի գործունեության հաշվետվությունը վարչապետը նշել է, որ առայժմ գրանցված ցուցանիշները հերո են գերազանց լինելուց։ Անընդունելի է, երբ գյուղատնտեսական մեծ ներուժ ունեցող համայնքները գյուղմթերք են ներկրում։ Ձեզնից ակնկալվում է նախաձեռնողականություն, իսկ կառավարությունը կանգնած է գյուղացիների կողքին եւ պատրաստ է հնարավորինս աջակցել եկամուտների նոր աղբյուրներ ստեղծելու գործին, նշել է վարչապետը եւ հավելել, որ գործադիրն առաջիկայում գյուղացիներից այդ առումով առաջարկությունների է սպասելու։ Բելալալա Ալավյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Երեք Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի պատվիրակությունն այցելել է Ստեփանագերտ։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը ողջունելով հյուրերին համոզմունքի հայտնել, որ նման այցելությունները կդառնան ավանդական եւ համագործակցության կապերն ավելի կամրապնդվեն։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականի աշնանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի միջև 2016-ից 2020 թվականների համագործակցության վերաբերյալ ստորագրվել է նոր համաձայնագիր, որտեղ ըստ ոլորտների հստակեցվել են անելիքները։ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հիմնական անկյունակարը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Այսինքն Արցախի ժողովուրդը պետք է ինքը լինի իր ճակատագրի դարբինը, նշել է Շարմազանովը։ Նրա խոսքով հիմնախնդրի կարգավորման այլ լուծումներ չկան եւ չեն կարող լինել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դեմ է հակամարտությունների կարգավորմանը զինված ճանապարհով։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Մենք հավատում ենք, որ տարածաշրջանային խնդիրները կարող են կարգավորվել ոչ թե ռազմական, այլ քաղաքական ճանապարհով, ասել է Ռոհանին։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ եւ արդար ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի վրա խարսխված կարգավորման հարցում կարևոր է Իրանի վարած հավասարակշռված քաղաքականությունը, որը դարձել է տարածաշրջանային կայունության կարևոր գործոններից մեկը։ Այս մասին նշել է Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը։ Հայտնի է իհարկե, որ հայկական կողմի հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով բանակցությունների միջոցով լուծելու սկզբունքային դիրքորոշումը համարժեք պատասխան վերաբերմունքի չի արժանանում Ադրբեջանի կողմից։ Վերջինիս կողմից հրադադարի բարբերաբար խախտման մարտավարությունը, այդ թվում հայկական բնակավայրերի գնդակոծումը խոշոր դրամաչափի զենքերով նպատակամղված են վիժեցնելու խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Եվ հենց այս պատճառով է, որ չափազանց մեծ կարևորություն է ձեռք բերում միջազգային հանրության սկզբունքային վերաբերմունքը տվյալ հակամարտությունը քաղաքական միջոցներով լուծելու հարցում, նշել է դեսպանը։ Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունում տեղի է ունեցել հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի նվիրված միջոցառումները համակարգող համառուսաստանյան հանձնաժողովի եզրափակիչ նիստը Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Օլեգ Եսայանի նախագահությամբ։ Իր ելույթում դեսպան Եսայանը նշել է, որ համատեղ ջանքերի եւ արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ հանձնաժողովի արժեվ դրված բոլոր խնդիրներն ամբողջությամբ կատարվել են։ Նա շեշտել է, որ 2015 թվականը դարձավ հայկական հայկական սփյուռքի միասնության նոր վերելքի եւ հայ-ռուսական բարեկամության հետագա ամրապնման ժամանակաշրջան։ Նիստին առանձին անդրադարձ է եղել նաև Ռուսաստանի տարբեր մարզերում եւ երկրամասերում ձևավորված տարածաշրջանային հանձնախմբերի գործնեայությանը։ ԱՄՆ-ի Ֆրանսիայի նախագահներ Բարակ Օբաման ու Ֆրանսուଆ Օլանդը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի եւ մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնի հետ տեսաժողովի շրջանակում քննարկել են սիրիական հակամարտության թեման։ Առաջնորդները ողջունել են Սիրիայում հրադադարի հաստատման հերանակարը, որն իրականացվելու է ավելի վաղ Մյունխենում ձեռք բերված համաձայնագրի շրջանակում։ Ղեկավարները կոչ են արել հակամարտող բոլոր կողմերին ամբողջությամբ կատարել տվյալ համաձայնագրի պահանջները, ինչպես նաև եւս մեկ անգամ ընդգծել են Սիրիայում խաղաղ իշխանապահության կարևորությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավուտօղլուն սկանդալային հայտարարություններ է արել։ Նա հայտարարել է, թե Թուրքիայի աջակցության շնորհիվ Սիրիայի զինյալները կարողանում են դիմադրել Ռուսաստանի, Սիրիայի կառավարության, Իրանի ու Հեզբոլլահի ճնշումներին։ Եթե ներկայումս Սիրիայի հողերի մեծ մասը Ասադի իշխանության տակ չէ, ապա դա միայն Թուրքիայի շնորհիվ։ Մենք շարունակելու ենք աջակցել ընդդիմությանը, ասել է Դավութողլուն։ Դավութողլուն նշել է, որ եթե Սիրիայից Թուրքիային վտանգ սպառնա, իրենք են որոշելու, ինչպես վարվել։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին Դավութողլուն նշել է, թե հարաբերությունների բարելավման բանալին ռուսների ձեռքին է։ Նա չի զլացել կրկին ռուսներին մեղադրել Սիրիայում բռնություններ իրականացնելու մեջ։ Այսօր Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում տեղի ունեցավ գրող Կիմ Գաբրիելյանի «Սև կապույտ մշուշագույն լեռներ» գրքի շնորհանդեսը, կազմակերպված գրական դատի ձևաչափով։ Կիմ Գաբրիելյանին շնորհավորելու էին եկել գրողների միության անդամներ, դասախոսներ, հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Սև կապույտ մշուշագույն լեռներ գրքում զետեղված է հեղինակի տարբեր ժամանակներում գրած պատմվածքների եւ բանաստեղծությունների ընտրանին։ Թեման միագից չէ, գրողը փորձել է ցույց տալ իր ապրած ժամանակաշրջանի տարընթացությունները։ Ժողովածույում տեղ է գտել նաև հեղինակի գիտական մենագրությունը, նվիրված արդի հայարձակի նշանավոր դեմքերից մեկի՝ Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործությանը։ Լուրջ գրող, մտավորական, ակտիվ մշակութային գործիչ, այսպես որակեց Կիմ Գաբրելյանին բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը։ Առաջին անգամ չի որ անդրադառնում եմ Կիմ Գաբրելյանին, գիտեք, դիտական դերումով ես բոլորի կարծում եմ, բոլորի մասին պատվաստներ եմ գրում եւ շարունակում եմ, նաեւ աշխատություններ եմ գրել։ Կիմի առաջին աշխատությունը դիդակտիկ վեպի նշանակում է գրողը գնում է դեպի կերպարի հոգեբանության բացահայտումը, որ դրական երևույթ է։ Գրական երկար ճանապարհ է անցել Կիմ Գաբրելյանը, 35 տարվա գրական փորձ ունի։ Ահա թե ինչու նրան հաջողվում է ստեղծագործել հետաքրքիր յուրօրինակ իր խոսքում նշեց բանաստեղծ Հրանտ Ալեքսանյանը։ Ուսումնական թվականներից սկիզբին Կիմի գրական հավաքությունները բավական բարձրում եւ ես շատ ողջունված եմ դառնալ, որ դեպի բոլոր այս ադուն գործերը ստերժում են հաշվում ողջավորությամբ եւ մինչ 80-ական թվականների վերջը գրական ստեղծագործական այդ փաթոսը այդ էներգիան բավական ակտիվ է բավական նվիրում կա բացի բացի ես համապանում եմ այս ժողովածուն որ տեսնեմ որ իմ ընթերցողական գրողական գործընկերային եւ մակոս զուտ գրասիրական ուրեմն ակնկալիքների մեծ մասը կարող եմ ասել որ չեն արդարացել նախ որ այսպիսի երկար գրական ճանապարհ անցնել ավելի քան 35 տարի 35 տարենդարից դրող հասարակական ժամանակի լուրջ արժեքներ, մեծածավալ գործեր, մեծականագործեր, որ իսկապես արձակագրի համար պարզապես մահացու է աստան սակավագիր լինելը։ Շնորհանդեսին հնչեցին շնորհավորանքներ, բեղուն արգասաբեր աշխատանքի մաղթանքներ, եղան նաև քննադատություններ, ինչին Կիմ Գաբրելյանը վերաբերվեց միանգամայն դրական։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի լավագույն կամերային նվագախմբերից մեկը Խաչատրյան տրիոն փետրվարի 27-ին հերթական անգամ կներկայանա յուրօրինակ համերգային ծրագրով։ Այն կկայանա Մոսկվայի կոնսերվատորիայի փոքր դահլիճում, նվիրված Արնո Բաբաջանյանի 95-ամյակին։ Համերգի ծրագիրը ներառում է Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները, իր ակադեմիական շարադրանքները եւ հայտնի երգերը, հատուկ այդ համերգի համար արված վերածումներով, ինչպես նաեւ իր ամենամոտ ընկերների կոմպոզիտորների երաժշտությունը, որոնք կազմում էին այսպես կոչված հայտնի հնգյակը՝ Արնո Բաբաջանյան, Էդվարդ Միրզոյան, Ալեքսանդր Հարությունյան, Ղազարոս Սարյան, Ադամ Խուդոյան։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն։ Գիշերը հնարավոր է թույլ տեղումներ, ցերեկն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5 աստիճան, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան։ Տակություն։